karadiridimba medani nkuru kuri mikoro reka ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze bakunze mwese mubandanya gutegabira ibiganiro bya radiyo isanganiro nk'uko mwabyumvise n'umwanya w'ikiganiro karadiridimba giha akaryo n'akanya barundi bari hanze y'igihugu kugira nabo bagira icyo bashikirije muti rero munsi tugaruka kuki uno munsi tugaruka ku burundi bushasha ngira mwumvise uburundi bushasha muca mumenya iyo burundi bushasha aho byavuye nibutsa yuko hari ku igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa gitugutu hagandagurwa umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu rero mu migambi yashize imbere yashize imbere icyo yise uburundi bushasha mbe uburundi bushasha bwari kurangwa n'iki ubu burangwa n'iki hari ikinini mu byo umuhisi ndade merikiyori yashikirije mu by'uburundi bushasha cyaba kiriko kira gukorwa muri kino gihe n'ibindi n'ibindi n'ibibazo tuza kugaruka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 akazi mu bisata byose abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose mu moko yose mu bantu bose kugira ngo umwe umwe wese aronke icyo cyose afitiye uburenganzira atawandya wangura ubwindwi uburundi bushasha bugiye kurangwa n’umwitwariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ibya leta abazaba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe itunga rya leta ntirisesagure cyangwa ngo rinyuruzwe uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu uwuzorisesagura azoba ahemukiye abanyagihugu azoba ahemukiye uburundi bushasha nawe abanyagihugu ntibazomubabarira ubu rero ni perezida Melchior ndadaye ndabibutsa yuko turi muri karadiridima na kana kaji wabo hakona agace gatonya k'ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ahejeje kwimikwa Um, ahejeje no gutsinda amatora yo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu nk'uko nababwiye rero hano muri studio ndi kumwe na honorable Fenias Nigaba umuvugizi uh, w'umugambwe sawa Nyafrodebu bakwita kandi inzira guhemuka yego inzira guhemuka idateye amazi mhm, sangwa ikaze kandi hama umukuru uh, w'igihugu perezida Ndadaye yaragarutse aravuga ibiranga uburundi bushasha uno musi kumbure eh, ntibyame ari bya byo gushyira amashugwe ingori z'amashugwe hehehe mbega buno burundi bushasha yashira imbere mubona uno munsi ari umuntu yokwirimbura hari icyo mm-hmm. aho abantu bavuga ngo bavukanye imbuto ari kubesha abantu ari abantu bazi bapfumbatisha mu minwa bagaca bavuga ngo baratwara igihugu aho urumva nta munyagihugu yari ijambo ryo kugira ngo uwo muntu yavukanye imbuto ngo agire ikibazo mubaza kuko bavuga ati yavukanye imbuto haca haraza ibintu by'amakudeta aha abantu mu gitondo bagira ngo intwaro zahindutse intwaro za gisirikare aho naho byerekana ko umunyagihugu nawe nta jambo yari afise urumva ko ubwo burundi bwahitiye ni uburundi bwari bw'igikenye ni uburundi aho umuntu muto muto ntacyo yabaza uwari ku butegetsi yamutwara uko ashatse kuko nta masezerano baba bafitaniye mugabo rero muri ubu burundi bushasha ikintu umuntu yogaruka ko ni ibintu by'agatekerakazi na muntu mm-hmm. ikintu undi muntu yogaruka ko ni ugusabikanya itunga ry'igihugu ikindi umuntu yagaruka ko ni ugutunganya no kubungabunga iby'igihugu amatungo ya leta ibyo rero nkabyo bigize umuntu biragize umuntu n'umuntu yubakiye hariho n'ibindi yavuze mugabo jene ashatse kubakira kuko yaravuze ko amahoro kuri bose mm-hmm. mwumva ni kuba ko amahoro yari kuri bamwe yariko kuwo mugwi ako kagwi konyene kavuga ati twebwe niko turiko turagenda iby'igihugu niko kabaga afise amahoro kuko hariho ikumirwa riteye ubwoba aha abantu kugira ngo baje mu buzi bwa leta hajayo ah, abinda y'ingoma gusa ibyo rero byaboneka kuko hariho abantu umengo mu gifaransa bavuga do seconde zone abantu bahebwe hamwe n'abandi umengo bafise uburenganzira ku by'igihugu kandi igihugu ari twese kandi imana yakiduhaye twese ibyo rero byateza guhinduka nibyo yifuza ko bihinduka eh, ubu rero muti none ubaho tugeze timubona gute mbega iryo ragi ryandadaye hari icyo mubona kiri ko kiraza mu burundi ikintu tubona hariho ibintu bimwe bimwe bivugwa ku munwa mugabo waraba mu ngiro ukabibona ntubibone neza nko mu burundi uri kuravuga ko hariho demokarasi demokarasi irafise ibiyiranga hariho inkingi za demokarasi zitegerezwa kuboneka neza ko zikomeye zubatswe neza imigambwe ikora kandi imigambwe yigenga kandi ikigira kabiri amatora atunganijwe neza ikigira gatatu amaradiyo yigenga akora aronka amakuru uko agiye kuyarondera akayaronka ata ata inzitizi na nyine icura mukuru w'igihugu amaze iminsi yidoga ko ubutungane bukora nabi bw'i burundi umva iyo ubutungane bukora nabi nta terambere rishobora kuboneka muri icyo gihugu demokarasi ntishobora kuboneka muri icyo gihugu umva inkingi iyo nkingi bifite ingorane mm. mugabo hari abashikirije yuko ubwo butungane usanga hariho aho bugera za manza zo hejuru abo hejuru abo hejuru barivuge yuko nabone mugabo atari bo kumure usanga bitava kuri bo ntibiva urumva baraboshwe iyo rero abacamanza baboshwe baca urubanza kuri telefone aho haba hari ikibazo ubwo butumwa ntibabukora kuko butumwa bwiza kuyigenga hagasomwa amategeko gusa urumva raba nawe mwebwe amaradiyo mm. mwebwe natwe amatwumva nuko muri ido mwagiye kurondera amakuru mukayabura bakanga kuyabaha mm. ababijejwe kandi bari mu nzego zikomeye nk'iwo ni intambamice twebwe barundi twadukeneye kugira tumenye ikindi gihugu cyacu gihumeka bumva mm. rero namwebwe hariho n'amadosiye mushika akakomakomeye mugasanga muri komera yaciye iruhande ntimuyakore ko nk'uko byateza gukorwa buduye inkuru y'imvaho bumva rero n'amaradiyo ntabwo afise ubwigenge bukwiye mu burundi se agaseseshwa rumuri urabye ibi itunga rya leta umengo n'ijya abantu bamwe bamwe usanga bamwe bagusabikanya usanga bamwe batunze bamwe baratunze abandi rubanda nyamwinshi barapfuye n'inzara barapfuye n'ubukene ibyo rero ushobora kwa gusabikanya by'itunga by'igihugu nabyo nyene biri hariho agahaze ibyo rero ushobora rero nicyo nashaka kubikwereka kuko mu Burundi yego turi twarinje mu ntwaro ya demokrasi mugabo turiko turagera mugabo ihateza gukorwa ibintu byinshi kugira ngo intwaro ya demokrasi nkuko ndada yayipfuza ishobore gutsimbatara haracyariho rero ibikorwa ibyo kugwa byinshi mm. Eh, reka kumbure tugaruke mwavuze agahaze ariko eh, umugambwe Frodebu utsinze amatora umugambwe wandadaye utsinze amatora ntiwaronse umwanya wo gutwara none kumbure uno munsi ni gute none mwe mufadikanya dufate n'inzego ziko ziratwara uno munsi kugira buno Burundi bushasha bino vyifuza ino migambi y'umukuru w'igihugu ndadaye Melchior ishigwe mu ngiro canke ishikire kumbure ifashe amareta semvuge leta gusa yuba yandi mareta yagiye arakurikira kugira koko bya byifuzo byo by'u Burundi bushasha ya mafondema ya mafondation yiwe aboneke hamu murunda w'umurundi koko e murakoze mwibuke ko nashaka nibutse abarundi bariko batwumviriza ubwambwe Sonia Frode bwo basize imbere ndadayemereka iyo kugira ngo awitoza witoza ko umukuru w'igihugu kandi mhm. twarakengurutse abarundi sinzi abo mu bwoko bwose aba mu ntara zose baramuhaye amajwi aratsinda amatora ariko abansi ba demokarasi baciye bamugandagura batari bishimiye ko demokarasi wa demokarasi mu burundi baciye bamugandagura inyuma y'iminsi ijana n'iminsi ibiri n'amezi nk'atatu umva aho rero nta kintu nta kintu yari bwatange gushyira mu ngiro muri ya migambi tuba yarimira abanyagihugu mhm. urumva ni urabona ko hakyabi iyo ntambamyi n'abafasha bose barabica umva bari bateguye kugira ngo bazimanganye n'umugambwe sa wanyafrodeb kuko bamaze kwica umukuru w'igihugu abamufasha bose bagaca bica abashinga amateka barapfuye babura amatari barapfa abasanteri barapfa abandi bantu abo abo abadashoboye gushirwa barahuze baromotse umva ntuvuga ngo uri kuvuga ibya demokarasi abantu bariko barapfa ibintu bikuru birasambuka nuko barahunga umuganga usaba nefurode wirukiye dabo ubwa mbere gukurikirana neza ikibazo kijyanye n'amahoro n'umutekano w'abanyagihugu byarashobotse uraja ni yarusha warashitseyo abantu bose urabagondoza baricariye arusha hasizwe amasezerano yarusha y'amahoro ku barundi bose amasezerano yayo yatumye uyu munsi abanyagihugu basubira mugabo turabereka duti mwebwe ibyo mwakoze ntibishoboka twe twaronse amajwi mirongo itatu twe dushyize kuronka abashyikiranganji batandatu rero muteza kuba duha abasahwanya forodebu byaragoranye gatoya mugabo mu nyuma haheze imyaka inga umwaka n'inusu imyaka ibiri barabaduha icyo gihe twari muri leta twarafashije kandi mwarabonye ko twaratera n'umuntu amashinga amateka twaraterereye bikomeye cyane ku bibazo bihambaye mwibuke mu bibiri na gatanu n'amashinga amateka yene yakora neza ku bibazo bikomeye by'igihugu twaratanga intumbero harabaho guhariya yego harabaho deba nziza kontradictoire kugira ikintu ingingo ifatwe yaba ari ingingo yizwe ko neza harabaho n'ibibazo bikomeye twashoboye gufasha kugira ngo tubitumbereze agerageje kukumviriza honorable ucume ngo no munsi eh, eh, abashinga amatika nta nta madeba haba oh, jewe ndiko ndabikubwira ndahashika hmm. wewe none ni kuvuga ko hagica wiyambura iby'umugambwe ego uba ufise ahantu uba ufise ahantu ukomoka mugabo uri kurakora ibikorwa by'inama amateka uteza gukora ku buryo uraba ku byo uri kurakora ari ibintu abanyagihugu b'igihugu cyose bafisemo inyungu c'est ça le national mm. nta kuza gutera ubwoba ngo tora itegeko ku nguvu ibyo birabujijwe umuntu wari amaze kumushinga amateka ntashobora kuvuga ngo ugiye ngo umugambwe ngo niwe ngo ugiye hejuru oya wego umugambwe warafashishwa mu cyo kibanza mugabo uri kurakora ibikogwa nuko ibikogwa by'umugambwe ukura ibikogwa by'abanyagihugu abagutoye n'abatagutoye mhm. cyo kirahambaye urumva rero nibo bafise uburenganzira kuko amategeko akiwabo amategeko akiwabo umva sero registrateur umuntu umva rero amategeko yose akiwabo bateza kuyatosora ayo mategeko ababuze ubwigenge bakayahindura nubwo demokarasi ikiri jene ifite ibibazo nka mu burundi izo ko tuyikomeje ariko imyaka mirongo ibiri n'umwe si mike haraciyemo igihe kirekire cy'intambara cy'intambara imyaka irenga cumi e, abantu bari baragwana n'ubu urabona ko hariho ibibazo urabona ko umuganga uri ku butegetsi ukomeza wumva harimo induru iyo umuganga uri ku butegetsi ugize induru demokarasi iteza kugira ibibazo mm. kandi ikindi nacyo umuganga usaba nyafurodebu wari kuhabwa intererano zawo wabona nk'ubu twe twarakumiriwe nta kibazo na kimwe dufise ariko ntibyapfuye mu matora eh, hari ibibanza by'ubuhinga ibibanza bya politiki turabizi turazi aho bica mm. ariko uby'ubuhinga none forode burabuze abahinga abahinga ko tubujuje mu bisata byose ko buzuye hariho abaguma bizegwa baba barongoye igihugu n'abandi tubona bizegwa mu yandi mabanga eh, eh, iga regionale n'ibindi none ngaha nta bafundi bahari iga dukeneye aba bafundi ngaha bafasha mu burimyi mu bworozi mu budandaji mu ntuze mu bubatsi mu biki dukeneye abahinga turabafise kandi babishoboye ego turakenguruka ko bagiye barakora amabaga akomeye cyane bizerwa mu makungu batanga ibibazo ibibazo hama rero ibibazo abantu babikora hama kero meyeri ganye wagitoye abaruba icyo kibanza mm. aruba icyo kibanza ni ni ni caki ninda dayashikiriza ati umwitwarariko kuri bose ego mhm. icyo aho iyo ukumiriye abantu inkurikizi nimbi kuko mu Burundi abantu barakumiriwe mm. warabona icyo byabyaye umuntu umuntu akumiriwe agakumirwa akomeza afise agashavu kandi ku afite uburenganzira Biza rero gukumira abantu twarabuze ko ari ikintu kibi tworeka gukumirana ari nacyo twumva tuvuga duti leta ihari yoraba uburyo ntego abantu ni benshi ariko yategereza kuraba uburyo ishyiramo abantu mu migambwe abantu babishoboye kuko umugambi wese abanyafurode kubona ukumirwa ntibyumvikana mm. umugambi wese abanyafurode urafise icyo wakoze muri iki gihugu kandi urafise n'icyo guhanura murafise nicugahana ushobora guhanura kugira ibintu bikomeze bigenda neza nubwo hagiye haracu tubazo haravuka za fraude guzindi nawe warabibonye kenshi abantu bagiye baragira ijya migambwe ntaho bageze kubera iki iragi hajya ubonye iragi urivuye ko ukavuga ngo ugiye kurondera inyuguzi wawe raba benshi abagize ijya migambwe bose urabara hari aho bishikanye iyo utanga uca ikintu nta kundi hmm. uriya mafaranga wayaronka ntibisanzwe hmm, perezida ndadahe ikindi yagarutse ko atuzosesagura cyane cyane amatungo y'igihugu azohanwa muri bwa burundi bushasha yipfuza uno munsi forodewu hari icyo ifasha kugira abasesagura abanyonora itunga rya leta ko muri bafatwe bafungwe cyangwa babisubize muze mwumvirize aho inzira guhimuka yose iri ivuga iravuga iti itunga ry'igihugu duteza kuri sabikanya mm. nacyo gituma iyo frodebu yumvise ahantu abantu bari ko bashaka kubona itunga ry'igihugu forodebu kubera iki intwari ibereye ntishobora kubaho mu gihe abantu bari kubarondera inyungu zabo abantu bari kubarondera kwikwegera ko abantu bari kubarondera kujya bonyine ibyo rero forodebu itegereza gukebura inzego ziri ku butegetsi yamara hariya mugire gucyajya abatwumvirije hari igihe babikorera ko ngira icyo uno munsi ntikiboneka rwose iki giki cy'abasesagura mm. n'umukuru w'igihugu abivuga hmm. mm, nyakubahwa amakuru n'umukuru w'igihugu amaze iminsi avuga ati barayarembeje amafaranga y'igihugu none buvuga ngo ntibihari gute nta bantu biri ko barakugwa bashobora gutunganya iby'igihugu bakagitungana ku neza ya bose twese tukaronka ibyo tubiri yakuye hmm. nibutse bari baradukurikira ko turi muri karadiridimba na kana kaji wabo n'umunsi ko turabaza nkingi ndwi zo zari zigize Burundi bushasha president Melchior Ndadaye yashize imbere ko ziriko zirakurikizwa nkandi kumwe na honorable Fenias Nigaba avugira umugambwe sawanya amahoro hmm. cyane ego duga ku ijambo David ndashimye mbanje gushima intumbero mwahaye ikiganiro murakoze cyane ego murakoze namwe ngira ni ku nshuro ya mirongo ibiri n'icyenda ndasubiye guhoza abarundi bose kwigandagurwa eh, iyo twabuze tutanze umwubahwa amerika ndagaye nkaba guhoza cyane cyane umuryango wiwe abasigwa wiwe n'umuryango wiwe wa politiki ariwo wo umugambi usanga forodebo n'abarundi bose rero muri rusange njyewe mu by'ukuri iyo tugeze ku igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe gitugutu mhm. buri mwaka hariho ibibazo naba nibaza cyane ntashobora kurongera inyishu ni nka bya bibazo navuze mu ndwize ko turavuga ku bijyanye n'ubucurabiro rwa gasore iyo abansi b'amahoro abansi ba demokarasi baza kutwemerera nyine icyubahiro ndadaye agatwara igihugu muri manda twari twamutoreye bakamwemerera akabaho agashitsa irya migambi iri muri izo ngingo indwi mwadusomeye mm-hmm. Mm-hmm. mwatwumvishije mm-hmm. uburundi uno munsi tuba turihe tuba tubarizwahe iyo ngingo igaca rimwe na rimwe nibaza mbega none abamugandaguye abasirikari bamugandaguye icyo gihe mhm. bitwa abakomagu iyo migambi bitwashikirijwe yumvikana itomoye niryo kosa bamubonye ko ni ukuvuga kuri bo gusabikanya ni ukuvuga kuri bo uburundi burimo amahoro harigeze kuba uburundi bumeze uko kuntu uburundi ata muntu yagira ijambo uburundi atagatsika akazina muntu kaharangwa uburundi bwarangwa no kwangaza uwo bashatse uburundi bwarangwa no kwica uwo bashatse uburundi bwarangwa n'amabi menshi uretse kuri ako kagwi k'abo bantu bari yavuze yuko bavukana imbuto bavukana imbuto bari barakagize akarima ka mwana wa mama iki ni ikigwa gikomeye ku bantu ba jewe kuri forodebo yigarutse mhm. ko mhm. jewe um, nari mfise imyaka cumi n'ine urumva sinari umuntu mukuru cyane mhm. ariko mu by'ukuri narakurikiye narakurikiye ijya kampanye yo mu mirongo icyenda na kabiri uje mu mirongo icyenda ku matora jewe ndibuka iki ni ikintu kimwe ngomba ndabasangize ati abantu benshi bakizi kimwe bita confidence mhm. jewe ndibuka yuko um, perezida buyoya yaje kwiyamamaza muri komini wacu mhm. icyo gihe uh, yari yaherekejwe n'abasirikare benshi na bya biduga binini binini bita ngo za jomanfu icyo gihe ndabyibuka nko kumenga hare ejo ubwo rero twebwe twari abana bato bato imyaka cumi n'itatu cumi n'ine hari ahantu bateramiye ku mugoroba bahejeje kampanye ku kabari kari aho bari barivuna akanyota mhm. abiriwe muri kampanye bose baporona ibintu beri jewe ndibuka nk'abana rero tujya ruhande y'ikamyo y'igisirikare donc ico gihe urabona frodebu Burundi bushasha twari tubushashaye nibwo gwari ururirimba igihugu cose twebwe nk'abana rero twegera ruhande y'iyo kamyo yuzuye abasirikare tubacokoza by'ukuri nk'abana nyine abana benshi kuri jewe murumva yuko iki gihe iyo tubishyitsemo n'igihe kidasanzwe rwose hmm. kinkora ko aho nkaca nja mu byakurikiye amaze kwicwa ikindi ikindi nosaba abarundi tuze turagorora amajambo dukoresha hariho abatinya kuvuga yuko umwuba wa merikiyoni ndadaye yagandako ndadaye ntiyagwaye ngo atwarwe n'urw'akarago hmm. ndadaye ntiyaguye mu isanganya hmm. ndadaye yishwe n'abasirikare b'igihugu batejwe kumukingira tuzi turakoresha amajyambere mbere yaragandaguwe yarishwe kandi yicwa bunyamaswa hmm. n'abari bagejeje kumukingira hariho rero uh, ibyiharage igihe nk'iki ariya mashyirahamwe amwe ntashaka kudoma ku rutoki kubera ntari hano akoresha ibintu by'amanama ni ukuri jewe ndabasabye babe bareka kudukora mu gisebe mu gikomere babe baraba amajambo bakoresha eh, bari mu nzego bari abantu bafite igihagararo ugacu usanga uno munsi n'ibyakurikiye igandagurwa ryiwe abarundi ibihumbi n'ibihumbagiza bahaguye bangaye twese tutabaye mu gihugu cya ba papa na ba mama tutagikuriyemo twese ingorane ugaca usanga gushwa uno munsi rero babifata nk'uko ntibisanzwe ni wa muhimbiri wo mu kamenge yari yagumutse n'ibindi hanyuma turamwikiza hanyuma ukamenga n'ibisanzwe ni ukuvuga abarundi tuva ibuzimu tujya ubuntu mhm. ni turabe imvugo dukoresha cyane cyane iyo tugeze mu bihe nk'ibi byo kwiburya umuntu nk'uyu mhm. ngaruke rero kuri izo ngingo mhm. murangiza minota ibiri agateka kagiye amahoro mu by'ukuri ikosa riri muri ayo majyane merikiyoni ya yoba yarahowe ni irihe hmm. ikaba aricyo kibazo jewe umuryango iwanje ndafise benshi nabuze ndabaririra n'ibindi mugabo igake uzabona avuze yuko byose byose ibyazanye akabi n'akabi kakurikiye icenda na gatatu ari igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Mm. ni gake wumva abantu babigarutse jewe nzovuga muyomba wanje nzovuga n'undi nabuze n'undi nabuze n'undi uko nyene abarundi bose mu miryango yacu mu butandukane bwacu ntawe utabuze umuntu ariko ni gake uzokumva abubaha umukuru w'igihugu nibo bategerezwa gutwara iyo responsabilite bagashikirizwa mbere icyo ni kimwe ariyo rero ikibazo cyabajijwe ngo uno munsi demokarasi yifashe gute Mhm. umunota umwe david mhm. byose twaciyemo inyuma y'igadagwa ry'uyu mwubawa jewe hariho akarorero nkunze gutanga avuga ati demokarasi ni nk'umwana umwana uramubyara agaca mu bihe bitandukanye mwarabonye ibyagiye biduciramo biduciramo biduciramo mbere na hirya y'ejo bibiri na cumi na gatanu twarasubiye guhakwa kuja muri ivyo bintu nyene ni kuvuga rero umwana wacu numwana umwana akura nabi nabi dutera intambwe zitatu imbere bagashaka yuko dusubira zitanu inyuma ni ukuvuga bigenda bigenda bigenda bigaruka ariko rero aka ni akantu gakomeye cyane mhm. ni ukuri hari ibyo gushima byinshi turamaze gutera intambwe ishimishije mhm. uyu mwumba wa finiyasi nigaba wumva yashyize muri sitidiyo iwanyu mhm. kandi ariko aratanga ibyiyumviro ndazi yuko atiyumvira yuko niyasohoka ngaho ku muryango hari umugirira nabi araza gusohoka ngaho yemye yitahire iwiwe ntawe hmm. iyo ni intambwe ikomeye rwose muri ubwo burundi twatanguye kuvuga twari turimo kijya gihe uburorero ni ukuvuga kuba dushobora kuvuga ibitagenda neza aho muri studio wanyu yego umuntu nyine ucubara umukuru w'igihugu yaba bigarukako ingero ubutungane businzikaye kuvuga ibitagenda neza mu gihugu iwacu izuba ryakariva atawutubwirira nabi atawutwirukako izo ni intambwe ikomeye rwose ni ukuvuga rero muri ya ntumbero yo gutsimbataza demokarasi muri rwa rugendo rurerure muri wa mwana tutegereza njyewe nacyo nagomba amenye yuko kumbure hoba umurongo mu ibwirizwa shingiro hmm. ugena ugenga igabaganwa ry'ibibanza tekinike uwo murongo akaba atawuhari urumva nta kosa ryoba rikorwa Mm. mugabe igihe hoba hariho umurongo uvuga ati ibibanza tekinike bisangirwa gutya aho urumva coba hoba ari akabazo tuca dusaba abajejwe abajejwe uburongozi yuko ico bociga mugabo mm. ata atategeko na rimwe ryishwe mwibwirizwa shingiro urumva ico bica bibindi bintu mm. bica biba aho abarongozi kuraba nyene abakwiye bibanza kandi ahantu yibutse yuko atari bake ni benshi kandi bava mu migambwe yose mukaba muzi yuko mu burundi dufite imigambi myinshi ubwo rero murumva icyo twoca tugifata ni ukuvuga rero ah, ngize ngira ni barundi barundi kazi hmm. ni ukuri ni ukuri uburundi bwacu bwavuye kure waruka mwarutse muri iyi myaka ya vuba mutabonye akahiki mubisome mubyumvirize mubimenye yuko uburundi bwavuye kure hanyuma iyo mhm. bwavuye mm, murangiza murangiza tubera icirwa kugira ngo ubu burundi turimo uno munsi tubandanye dukorana inguvu nyinshi koko abamugandaguye nibo batabishaka nta muco mwishura n'ako kabazo kiwe ko muri bindi ni interano yagiye atanga abagandaguye ndadaye ni abansi ba demokarasi ni abantu bari batashaka ko igihugu iby'igihugu bisabikanywa n'abantu batashaka ko abanyagihugu bigenga baronka liberite n'abantu bashaka gukomeza bacinyiza abantu bashaka kuguma bahohotera abantu bashaka kugira ntagire uwaryogora tubwe mu ntwaro za gisirikare mugabo ndakikwaza n'abindi ariko rero kugatunga uburundi bwogurura hmm. nuko abanyepolitike mwese muza mukicara kurya abayugoslavie babikoze mukicara mukaja hasi mukicara hamwe mukemera icyaha mukadusabira imbere y'abanyagihugu neza mukadusabira impuzi kuko hariho abantu mu gihugu bazi ukuri kutari uko kuri rero ni severi yategura kuguko kuraba David hama uce eh, na Placide na Placide kugira eh, turangize eh, ukore mu Placide numvise afise agashavu mugabo yo kuko eh, mu bisanzwe abantu bari baraganira ukiugira ishavu ryinshi ntabwo uronka inyishu nko kwari kuyironka mm. rero eh, david yavuze ko demokarasi mu burundi ari umwana akura nabi nabi rero n'ibyo nange navuze urumva ko tubihuriza ko uwo mwana akagwaye kose ko tubibona reka tumurondere rero indya zikwiye ibifungwa bikwiye hama ashobore gukura ntazuvemo azingama rero ikindi kintu nakuye mu byo yavuze ni uko inzego zizejejwe umutekano zivanze mu bya politiki birapfa wumvise ko abasirikare bambwiye ngo iyo sake tuzoyica umutwe mhm. bavuga nk'abanyamigambwe nicyo gituma rero duhanura ko kenshi na kenshi kirazira ko abantu bajejwe umutekano bivanga mu bya politiki kuko bakingira umutekano w'abantu bose umva rero urabona ko aba bamaze guta umurongo batanga kuvuga ibyo abanyamigambwe bavuga mm. yewe urumva yabivuze neza cyane ndadaye yanagarutse kuri cya kindi cy'ubuhinga ndadaye ndadaye nashaka ndabivuge ndadaye yaragandaguwe yagandaguwe n'abasoda mm. kuko bamukuye mu kirimba yabamwo bamujana mu ikambi ya mbere bamujana mu ikambi ya kabiri kandi izo kambi zose zari kambi z'igisirikare zizwi urumva rero ntabwo ubica hirya no ntakubideha yagandaguwe n'abasoda ntabwo ubica hirya kandi yagandaguwe bunyamaswa placide placide placide yavuze ibintu byinshi ngo forodebu ntiyera forodebu irera kuko forodebu siyo yishe umukuru w'igihugu forode yishe abafasha bafasha ndadayi. forode yiciye yiyiciye abashikiranganji forode abashinga amateka forode yiciye yiyiciye babura amatare forode busiyo eh, abasitani forode busiyo abanywanyi forode yatumye inzira guhemuka zitagira uko zingana zitazikomoka zigahera hanze ibyo rero yobyumva neza ko forodebu ntabwo yari ntabwo hantu yategura forodebu yategura gusa ingene uburundi bwohinduka hakaza intwaro abarundi biyumvamo ubwo burundi bushasha jedebu rwarugwaruka yotubwira izina ati nako yarafise inkoho ntazi abanga ba jedebu gusa yoza avugisha ukuri ati hariho izina ry'umuntu nabonye yitwa naka yarafise inkoho twebwe ibyo bintu by'ibigwanisho ndadaye yarabizira kuko ndadaye muri politiki yakoze hari n'abashatse kumukwega n'ibyo bintu by'ibigwanisho bababwira ati twebwe tuzohindura ibintu mu burundi dukoresheje politiki mm. kandi yarabishyitseko uh, murakoze cyane Fenias akanya ah, murabona ko katujanye hama iki kibazo cya severe naco ni haba hariho severe na sente eh, severe ifise utuntu two kugorora natwe turabivuga hari byo kugorora kuko severe ihari ubu yateza kubirimo nabandi bantu b'abanyamahanga nk'uko mm. twabisezeraniye arusha utwo ni utuntu abantu bogorora mugabo amatohoza akaba kugira ngo adashike ku kintu kizima kizo tuba tuvuga duti prijamesa twakurikiza iragi rya ndadaye tukakurikiza ibyiyumviro ndadaye yasize aturaze kugira ngo dusezerere burundu ibintu by'amacakubiri dusezerere burundu ibintu byo gukumira abandi dusezerere burundu ibintu byo gusesa ku itunga rya leta kugira ngo dushobore gusabikanya iby'igihugu twese turi hamwe dufatwe kimwe imbere y'amategeko niho tuzoba turi tubaka uburundi bushasha niho tuzokogorora niho tuzoshobora gushika